بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سأحول أبريبا الله جل شانه بدنا نصيب صلوات السلام نبسكنا الله وبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشن يا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكوا bojte se Allaha djelašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, odani koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo, i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. <clears throat> E, jučer smo počeli da govorimo o prvom načelu, a to je o vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno spoznaj uzvišenog Allah tabaraka wa ta'ala. I e, zanje što smo govorili, o čemu smo govorili, bile su vrste spoznaje. A posle toga smo rekli da je pisac da mu Salah Đelšanu smiluje počeo da govori o vrstama, o vrstama ibadeta. Pa rekao, wa anwa'u la ibadati lati aman Allahu biha, a vrsta ibadeta koje Allah tabaraka wa ta'ala na naredio su, Banda je spomenuo Islam, Iman, Ihsan, zatim dovu, strah, nadu i tako dalje, kao što će doći u govoru pisa. Međutim, e, prije nego što počnemo sa tumačenjem ovih vrsta ibadeta koje je spomenuo pisac, e, spomenut ću vam, e, i to dobro, zabilježite, znači definiciju, definiciju ibadeta kod islamske učenjaka. Jer ovo je izraz, odnosno ovo je termin koji se, koji se često spominje. Šeho Lissam ibn Taymiye, rahmatullahi alaihi, govoreći ibadetu kaže da ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljan od riječih i dijela vanjskih i unutarnjih. Da ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljan od riječi i dijela vanjski i unutarnji. Pa iz ovoga vidite da ibadet znači dijela sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i koja voli. Bilo da se radilo o stvarima koje su, koje, koje su fars, odnosno koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ili da se radilo o stvarima koje su pohvane, koje su sunnet i mustahab, ili da se radilo o stvarima koje su dozvoljene mubah, međutim koje čovjek učini sa nijetom da se približi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa tako, na primjer, samo ću spomenuti primjer. Kada čovjek uh, izvrši fars, na primjer, klanja fars namaz, znači klanja ga iskreno, znači to je djelo, znači koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa kojim je zadovoljan. I to je, od, to je od ibadeta, znači to je jedna od vrstih ibadeta. Isto tako kada čovjek učini nešto što je pohvalno, što je sunnet, na primjer kada klanja sunnet. Znači to je također nešto sa čim Allah tabarik wa ta'ala zadovoljen i što voli. Isto tako kada učiniš stvar koja je mubah. Šta znači mubah? Mubah je stvar koja je dozvoljena. Niti je naređena, niti je zabranjena. Jer inače, e, da znate, ovo spominjem usput, e, da imamo u islamskom fiku, u islamskom pravu ili u usuli fiku, u temeljima islamskog prava, nešto što se zove pet propisa. A to je e, vađib, e, ovo možete spomenuti, znači, jeli, spominjemo, uzgled da znate, znači vađib, vađib je nešto što Allah subhanahu wa ta'ala naredio i počinioc tog dijela će biti nagrađen, a ako ga ostavi, bit će kažnjen. Suprotno tome je haram. Haram je ono što ako učiniš, zato ćeš biti kažnjen. A ako ga ostaviš, ako ga ostaviš, misli se Allah radi, zato ćeš biti nagrađen. Zatim sunnet je ono što ako učiniš, imat ćeš nagradu, a ako ostaviš, nećeš biti kažnjen. Znači sunnet, ako učiniš, imat ćeš nagradu, a ako ostaviš, nećeš biti, nećeš biti kažnjen. Mekruh mekruh, ako učiniš, nećeš biti kažnjen, međutim, ako ga ostaviš, bit ćeš nagrađen. A između toga je mubah. Mubah niti je naređen, niti je zabranjen. Znači nešto što je dozvoljeno. Međutim, taj mubah, i to je ono što želim ovdje da spomenem, sam spomenuo primjer farza, primjer sunnata i mubaha. Mubah ako uradiš sa nijetom, sa namjerom, da se zatim približiš uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, to ti postaje, postaje ibadet. Pa, na primjer, da se, da kažemo, E, da, e, da zjaretiš svoju sestru u vjeri. Znači da zjaretiš to ti je dozvoljeno. Međutim, da zjaretiš Allah tabarak wa ta'ala radi kako bi se približila vaša srca, znači to postaje ibadet, postaje nešto sa čim je zadovoljen Allah tabarak wa ta'ala. Isto tako da kažemo druge stvari. Naprimjer, da kažemo da kupiš nekome poklon. Znači da kupiš nekome poklon je dozvoljeno. Međutim, da kupiš kako bi se približila vaša srca, kako bi unijela radost u nečije srce, znači to je nešto što je ibadet, odnosno posta ibadet i sad tim je zadovoljen uzvišeni Allah, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Znači vraćamo se na definiciju ibadeta, a to je, kao što sam rekao, odnosno spomenuo definiciju šehehu l-Islamu ibn Taymiye, da ibadet zajedničko ime za sve ono što Allah tabaraka wa ta'ala voli i sa čim je zadovoljen od riječi i dijela manjski ili unutarnji. Obrate pažnju da je ovdje spomenuo kada, se, e, kada je riječ o dijelima vanjska i unutarnja. Znači misli se da imaju dijela koja su, da kažemo, vidljiva i dijela koja nisu vidljiva. Ona djela koja su vidljiva su dijela poput namaza, zekijata, posta i tako dalje. Međutim, djela koja su unutarnje ili koja su nevidljiva jesu dijela srca. I to i takako zaslužuje veliku, veliku pažnju. Kao što je, na primjer, strah od Allaha tabarak wa ta'ala. Kao što je iskrenost. Kao što je nada u Allahu tabarak wa ta'ala nagradu. E, isto tako, s druge strane, da kažemo, e, unutarnji ili nevidljivi grijesi su e, i takako opasni kao što je, na primjer, rija, da činiš nešto u ime nekoga, a na ime Allaha tabarak wa ta'ala, ili zavist, ili pohlepa. Znači, mjesto svemu tome, mjesto svemu tome jeste srce i o tome ćemo ko Bog da, i o tome ćemo kasnije govoriti. Znači, ibadet je sve ono za čime Allah tabarak wa ta'ala zadovoljan. E sada te ibadete možemo dijeliti na vidljive i na nevidljive. Pa je ovdje pisac spomenuo ibadet i vrste ibadeta sa namjerom da ukaže da usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to širk prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da je usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, širk uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer kada smo govorili o podjelu tevhida, rekli smo da se tevhid dijeli na tevhidu rububija, tevhidu uluhija i tevhidu l'esma i vasifat. I rekli smo da su i mušljici Mekke priznavali prvu vrstu tevhida. A to je da su vjerovali da Allah tabaraka wa ta'ala gospodar, da daje smrt, da daje život i tako dalje. Međutim, drugu vrstu tevhida nisu priznavali, a to je da su ibadete upućivali nekom drugom mimo mimo Allaha, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I radi te važnosti, radi te bitnosti, je šeheh, šeheh, rahmetullahi alihi, je ovdje spomenuo, spomenuo vrste, spomenuo neke od vrste, e, neke od vrste ibadeta, e, vrste ibadeta. A ibadeta ima više od onoga što je spomenuo šeheh. Međutim, ovdje je šeheh spomenuo kao primjer. Znači, napominjam još jednom i kažem, da one vrste ibadeta koje ovdje spomenuo šeheh spomenuo je kao primjer. I kao primjer da usmjeravanje tih ibadeta nekom drugom, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to širk. Odnosno da izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala, da izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I zato še kaže, وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان kaže vrsta ibadeta kao uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio su islam, iman i ihsan. Znači prvo što je spomenuo, spomenuo islam, zatim iman, a zatim ihsan. I ova tri termina ćemo govoriti kasnije, kada budemo govorili o drugom temelju, a to je spoznaja vjere, da čovjek spozna svoju vjeru. Šta znači islam, šta znači iman i šta znači, šta znači ihsan. Međutim, sada ćemo se zadržati na onim vrstama ibadeta koje spomenuo, a to je da kaže wa minhu, a od toga, to jest od ibadeta je ad-du'a'u, al-khawfu, al-rađa'u, al-tavakkulu. Znači, od ibadeta je dova, i strah i nada i oslonac na Allaha tabaraka wa ta'ala wa ragbetu. Ragbe e, se ovdje prevodi kao želja, odnosno želja za Allahom tabaraka wa ta'ala nagradom. Zatim rahbe, poštovanje, ali hušu'u, poniznost, ali nabe, vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim, alisti'ane, traženje pomoći od Allaha tabaraka wa ta'ala, alisti'ade, traženje zaštite. al istighatha traženje da se otkloni, otkloni, otkloni tegoba. Wa dhabahu wa nadhru iklani klanje Znači sve su to vrste ibadeta koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio koje ne smiju da se usmiravaju nikom drugom sam uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I onda poslije toga ših je rekao وَغَيْوَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ الَّتِي amara Allah بِهَا I druge vrste ibadeta koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio. kulluha lillah Še kaže sve one su Allaha tabarak wa ta'ala radi. To jeste one moraju i da budu samo radi Allaha tabarak wa ta'ala. I onda je spomenuo dokaz, وَالدَّرِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُ me Allahi ahada. I džamije su Allaha radi i zato se mimo Allaha nemojte nikome moliti. I zato se mimo Allaha tabaraka wa ta'ala nemojte nikome moliti. I onda je rekao, i ovo, ova rečenca koja dolazi i želi dobro da je zapamtite, a to je da kaže فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ kaže ko usmjeri nešto od ovoga, nešto od ovih vrsta ibadeta, nekom drugom mimo Allah, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, fa huwa mushrikun kafir. On je mushrik kafir, nevjernik. On je mushrik kafir. Znači onaj ko Allah tabaraka wa ta'ala čini širk i onaj ko je nevjernik. Znači jer je to Znači širk i kufr od stvari koje izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala, iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Zatim je spomenuo dokaz iz sura Al-Mu'minun iz 117. gajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a onaj koji bude se, ko bude se molio nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, za koga nema dokaza, fa innama hisabuhu inda rabbihi, njegov, po, njegov polaganje računa je kod uzvišenog Allaha, to jeste njegova kazna je kod Allaha. Allah tabaraka wa ta'ala nije rekao kolika mu je kazna radi veličine kazne, kaže innahu la yuflihu kafirun jer kaže uistinu nevjernici neće uspjeti zatim je šejh da mu se Allah dželle šanu smiluje protumačio ukratko prethodno spomenute vrste ibadeta i to je ono na čemu ćemo se danas zadržati da protumačimo nešto od ovih vrsta ibadeta koji spomenu koji spomenu šejh jer spoznaje ovih vrsta ibadeta i te kako ostavlja znači te kako ostavlja traga na vjerničko srce na čovjekovo srce znači je šeno napominjem da poznavanje ovih vrsta ibadeta i te kako ostavlja traga na vjernikovo, na vjernikovo srce. A s tim što prije svega toga znači, vidimo, odnosno učimo i naučimo, da usmjeravanje bilo koje vrste od ovih ibadeta nekom je drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala je stvar koja izvodi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjeri. I ših je spomenu upravo ove vrste ibadeta iz razloga zato što je bilo prošireno u njegovom vremenu, a isto danas u našem vremenu, da su ljudi upravo ove vrste ibadeta ili veliki broj njih usmjeravali nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I to ćemo spomenuti kroz neke primjere koji su i takako oči, e, očevidni znači kod nas i u našim sredinama. Pa prvi, prvu stvar koju je spomenuo še jeste doba. Doba radi njene, da kažemo, veličine, radi, radi njene uzvišenosti i važnosti. Is ono što je spomenuo, jeste hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilio žimam termizi u svom sunanu i drugi, kaže, ad du'a'u muhul ibadah. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je dova srž ibadeta. Znači, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je dovu nazvu da je to srž ibadeta. Znači, suština, srž, osnova ibadeta je dova. I zato, ako pogledamo, znači, sva naša dijela koja mi činimo, znači mi činimo u stvari da bi se umilili Allahu tabaraka wa ta'ala, da bi se približili, da bi Allah tabaraka wa ta'ala sa nama bio zadovoljen i da bi se odazvao onome što mi tražimo od uzvišenog Allaha, od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato još jedno napominjem, znači zapamite dobro ovaj hadis, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže ad-du'a'u muhul ibada. I zatim je spomenuo također ajet iz sure Al-Ghafir 60. gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ I vaš gospodar reče, vi me dozivajte. To jeste, vi me dovite, ja ću vam se, ja ću vam se, ja ću vam se odazvati. Ja ću vam se odazvati. Ovdje želim da se malo zadržim, e, da malo, stanem, e, da malo zastanemo na ovoj vrsti badeta koji se zove dobe. A to je cijene sestre, znači da svak od nas, znači svaki musliman, svaka muslimanka, mora i da znaju važnost i bitnost dove u životu, u životu jednog muslimana i jedne muslimanke. Jer nema nikoga od nas a pa da ga Allah je Jalešanu nije sa nečim iskušao. I nema niko od nas, a da nema neku potrebu. Nema niko od nas, a da ne želi nešto da ostvari u svom životu. Ko je taj koji ostvaruje, ko je taj koji olakšava, ko je taj koji otklanja poteškoće osim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Najveći cilj koji imamo, najveći naš cilj, najveći cilj koji treba da bude jednog vjernika, jedne vjernice, jeste džennet, da bude od stavnika jeste da mu Allah tabarak wa ta'ala, da mu Allah tabarak wa ta'ala oprosti. Znači, zašto je onda došlo toliko primjera dova u Kur'anu i sunnetu, osim kako bi bila od onih koji te dove upućuju, kao bi ti uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se tome odazvao. I zato dova ima i takakvu važnost. Pogotovo od napominjem i kažem osobi koja je iskušana. Znači osoba koja je iskušana, znači mora znači da se vrati Allahu tabarak wa ta'ala i da Allahu jalla šanuhu pučuje dovu. Jer Allah tabarak wa ta'ala je taj koji se odaziva, koji se odaziva našim dobama. I zato od lijepog mišljenja u Allahu tabarak wa ta'ala jeste da misliš, odnosno da znaš da će se Allah tabarak wa ta'ala odazvati tvojoj dobi. Možda neće odma, ali će se odazvati. Ali ako se ne odazove tvojoj dobi, to je radi mudrosti, jer ti je Allah Đalašanu pripremio nešto, nešto bolje. Jer ti je pripremio nešto bolje. I zato, znači u svakom slučaju, ode, podsjećujem prvo sebe, onda vas, da se vratimo i da pogledamo na tekstove Kur'ana i Sunnata koji govore o važnosti, o važnosti dobe, o važnosti dobe. I zato ako vidimo, ako pogledamo život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ako pogledamo njegov ibadet, u njegove dove, njegove, u njegov ibadet u zadnjoj trećini, njegove dove prije borbe, njegove borbe u toku borbe, znači vidjet da je čitav život poslanika sallallahu alaihi ve sellem bio ibadet, u stvari, usari da je bila dova uzvišenom Allahu tabaraki ve ta'ala. Zatim drugu stvar koju ovdje želim da napomenem, jeste da moramo da vodimo računa o momentima, da kažemo ili trenucima, kada je došlo u sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se dove primaju. Znači vjernik treba u osnovi, da kažemo uvijek, kada god je mogućnosti, znači da dovi, da dovi. Međutim, došli su momenti, znači u sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio da postoji momenti kada se dova prima, to jeste kada se dova ne odbija. Od naj, da kažemo, najvrijednijih, odnosno od naj, najbolji tih momenata gdje je došlo veliki broj hadisa koji govore o vrijednosti toga, jeste zadnja trećina noći. Jeste zadnja trećina noći. Jer je došlo u hadismu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala tada spušta na zemaljsko nebo. Da se spušta na zemaljsko nebo. I da kaže ima li iko da mi dobi da mu se odazovem. Ima li iko da nešto od mene traži da mu to dam. Ima li neko da me nešto pita kako bi mu ja dao kako bi mu udovoljio to njegovom pitanju. Znači, zamislite tu stvar, da uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala se spušta i da kaže ima li ko da dovi kako bi mu dao? Ima li ko da od mene nešto pita da mu ja to odadnem? Pogledajte Allah tabarek wa ta'ala, pogledajte Allah tabarek wa ta'ala minosti prema, prema nama. Pogledajte Allah tabarek wa ta'ala minosti prema njegovim robovima. Znači ima neko da traži da mu oprostim grijehe, da mu oprostim. Ima neko da traži neku potrebu da mu dovodim. Znači čovjek, vjerničko srce kada zamisli tu stvar, kada zamisli zatim veličinu Allaha tabaraka wa ta'ala, je Allahu milost, je Allahu plemenitost, je Allahu darežljivost prema njegovim robojima, znači vjerničko srce samo što ne pukne. Znači koliko je Allah tabaraka wa ta'ala milosti prema nama, pored sve, pored sveg naše griješenja, pored sveg naše, da kažemo, nemarnosti prema uzvišenom, prema uzvišenom Allahu, uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala prema uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I ono također što želim ovdje da spomenem ukratko, a to je da vjernik i vjernica moraju da budu ustrajni, da moraju da budu ustrajni u dobi da moraju da budu ustrajni u dobi. Jer je došlo u sahihu da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže yustajabu li ahadikum malam yasta'đal od, od, odazvat, će, vam se sve dok ne budete žurili, sve dok ne budete požurivali. To jeste sve dok ne budete požurivali sa odazivanjem, sa odazivanjem na, na ono što tražite od uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. I zato još jednom napominjem i kažem e, da je doba od najuzvišenijih ibadeta. Međutim, na veliku žalost, na veliku žalost, jeste što ćemo naći pravaca i oni koji su upali u neznanje i dalalete i džahel, i razne novotarije, a to je da su upali u to, na naupućuju dove nekom drugom mimo, mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Pa zato, znači, vidjeli smo i, i vidjeli sira Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, da su mušnici sa, e, upućivali dove svojim božanstvima, tražili su od njih. Međutim, na veliku žalost vidimo one koji se pripisuju islam, znači koji tvrde da su muslimani, kako upućuju dove nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. I zato imao sam priliku lično da vidim literature, znači na našem jeziku kojem se govori o dovama. Jer danas, e, znači danas i ove knjige koje se štampaju, literatura, znači većina toga ide i štampa se samo, radi, tako, tako da kažem, zarade. I na primjer, obični svijet, najviše što traži, traži jasine i dobe. Znači vidio samo ta, među takvim knjigama, znači jedna knjiga čak se zove Esraru Dua, tajno dobe. Znači neke tajne dove su u njoj. Znači u toj knjizi dova u kojoj se kaže, znači ona, jeli, znači koji čita, znači podučava se da dovi tu dom, a vidio sam više, da kažem, knjiga na našem jeziku tu dom, dova glasi, Ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allahovi ljudi, pomoste nam, pomoste nam. O Allahovi ljudi, pomoste nam, pomoste nam. Znači, na što se ovdje misli? Ovdje se misli na dozivanje Allahovi avlija. Znači, ljudi koji su na stepenu kod uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, da dozivaš te ljude kako bi oni tebi, da kažemo, Eh, da kažem, jeli, kako biti kao bili štela, da kažem, kod uzvišenog Allaha tabarek wa ta'ala, kako biti bili šefaat, kako bi se uzvišeni Allah dželle šanu odazvo tebi. Da Allah tabarek wa ta'ala sačuma i od takvog dalaleta. Znači, dove koji se šire, da se ljudi podučavaju, da dove takvi dolama. Ja riđala Allah, a'inuna, a'inuna. O Allahu i ljudi, Znači, ovo je primjer znači, upadanja u širk kada u pitanju, kada je u pitanju do. I zato još jednom napominjem i kažem da upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala da nema sumnje da je to stvar kufra i širka koji izvodi za Allaha tabarak wa ta'ala vjere. I zato je na nama velika zadača velika obaveza upozoravanje na ovakve upozoravanje na ovakve stvari. Jer kao što smo rekli, kao što ste vidjeli, Allah nam dao svako dobro, da prvo sa čim vjernik treba da počne jeste da ljudima pojašnjava, da ljudima pojašnjava temhid, da ljudima pojašnjava temhid. Zatim druga i treća stvar koju je spomenuo ših, da mu se Allah Đalešanu usmiluje, jeste ibadet. Znači ovaj ibadet, ibadet dove je vidljivi ibadet. Znači nešto što se vidi. Poslije toga je še spomenuo neke od vrsta ibadeta koji su nevidljivi ili unutarni, kao što smo to rekli, znači al-batina. Pa je spomenuo strah i nadu, al-haufu var-rađa, strah i nada. I zato znate i slušali smo da čovjek u svom ibadetu mora da ima tri stvari. Znači, prva stvar je ljubav. Ljubav prema uzvišanom Allahu tabarak wa ta'ala. A zatim strah i nada. I veliki broj islamskih učenjaka naglašavaju ove tri vrste ibadeta srca. A to je ljubav, prema Allahu tabaraka wa ta'ala, strah i nada. I kažu da čovjek u svom ibaditu da je poput, poput ptice, koja ima glavu, a ta glava je ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, koja vodi i da ima dva krila. Jedno krilo je strah, drugo krilo je nada. Znači, vjernik znači, mora isto da strahuje i isto toliko da se nada. Da strahuje od Allahu tabaraka wa ta'ala kazne, a isto tako da se nada. Znači, na primjer, kada učiniš dobro djelo, da strahuješ da li će ti ga Allah Đelešanuhu primiti. A isto tako da se nadaš da će ti Allah dželle Đelešanuhu ga primiti. Jer ti ne znaš da li Allah dželle Đelešanuhu primio išta od tebe. Može li kod nas znati da Allah dželle Đelešanuhu išta od nas primi Jedno dobro djelo. Da jedno subhanallahu od nas primi. Ne možemo znati. Zato se prenosio od Selefa da su govorili, kaže da znam da mi je Allah Đelešanuhu primio jedno subhanallahu, poželio bi da umrem. Kada bi znao da mi je Allah Đelešanuhu primio jedno subhanallahu, jedan moj govor, subhanallah, da mi Allah Đalešanu to primio kao dobro djelo, poželio bi da umrem. Međutim, mi ne znamo je li jedno naše djelo primljeno. Niti isto tako jesu li naši grijesi oprošteni. Međutim, nadamo se da su nam grijesi oprošteni, isto tako se nadamo čemu? Da su naša dobra djela, da su naša dobra djela primljena. I zato vjernik mora da ima ove dvije stvari, a to su strah, da ima strah i da ima nadu. I njegova strah, njegov, njegov strah i njegova nada treba da budu usmjereni ka uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači da strahuje od Allaha tabaraka wa ta'ala i da se nada. Znači svejedno da li tražio neku ahiretsku ili dunjalučku stvar. Ako tražiš da Allah tabaraka wa ta'ala od tebe otkloni neku nedaču koju ti je dao, znači trebaš da se nadaš da će Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe otkloniti. Ili da strahuješ da neće otkloniti radi tvojih grijeha i tako dalje. Međutim, ono što ovdje želim da kažem jeste da su strah i nada i badeti srca koji su usmjereni, koji moraju da budu i koji smiju da budu usmjereni jedino ka jedino ka uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govoreći o strahu i govoreći o nadi kaže فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I nemojte se njih bojati, nego se mene bojite. In kuntum mu'minin ako ste vjernici. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kao što je došlo u sura Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Ako se nada susretom, ko se nada susretu sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela i neka Allah tabaraka wa ta'ala nikoga ne pripisuje, neka nikoga ne pripisuje u svom ibadetu. Međutim, stanje mušrika je bilo da su strahovali i da od svojih božanstava i da su se nadali, da su nadu pučivali ka svojim božanstvima. Da će Allah Đalešanu otkloniti od njih nedaču, Znači, ako se približe, ako se približe svojim božanstvima. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Ovdje također, neki koji se pripisuju islama su upali ovu, su ovu stvar. A to je da čini određena djela, znači da isto tako misle, jer ovdje e, veliki musibet dolazi, kao što ću vam kasnije pojasniti, iz vjerovanja, znači da mrtvi upravljaju stvarima, da mrtvi mogu da upravljaju određenim pojavama. I druga stvar, da imaju ljudi, koji su na određenom mjestu kod Allaha tabaraka wa ta'ala također koji upravljaju, a koji su na primjer živi. I to je pogotovo izraženo kod takozvani sufijskih pravaca, gdje vjeruju da šihovi imaju neku nadnaravnu moć i mogu da utiču na određene, da mogu da utiču na određene, na određene stvari. Ja lično, sa svojim malim, da tako kažem, iskustvom, da nisam vidio određene stvari, ne bi, ne bi vjerovao. Da mi je neko došao, da, pri, da mi je neko došao, znači, ko nije kod mene pouzna, da mi priča određene stvari, ja to ne bi vjerovao. Međutim, kada sam čuo svojim ušima i vidio svojim očima od ljudi koji su povjerljivi, znači to sam povjerovao. Znači da ljudi bukvalno strahuju od ljudi. Međutim, nije to, e, postoji strah koji je prirodni strah. I on ne ulazi u ovo o čemu mi govorimo. A to je, na primjer, da se čovjek boji da kažemo nekoga koji jači od njega. Ili da se čovjek boji, na primjer, psa. To je prirodni strah. Međutim, strah da se da strahuješ od nekoga kao što bi trebao strahovati od Allaha tabarika wa ta'ala i što je specifično samo za Allaha tabarika wa ta'ala, ta, ta vrsta straha je širk, oduzvi, e, je širk prema uzvišenom Allahu tabarika prema uzvišenom Allahu tabarika wa ta'ala. I zato veliki broj ljudi strahuje da ako, ne, ne, uh, ako uradi ili ne uradi određene stvari prema određenoj osobi, da ga nešto može, da ga nešto može zadesiti. Imao sam prilike da mi jedno, uh, e, jedne prilike da mi priča čovjek, koji je bio prisutuo tako kod jednog šeha, šeha jednog tarikata, i kaže, došao mu jedan njegov murid. I kaže, šeha Efendija kaže, ja ona, već sam dugo godina u braku, kaže, nemam, nemam djece. Kaže, a gdje ti kaže, bio šeha, kaže, kad srbo da se ženiš. To jeste, sam tražio od mene izun, da ti ja dozvolim da se oženiš. Jer on bio kao njegov sledbenik. Kaže, nisam bio tu. Eh, kaže, Znači, vidiš, znači, ne tražiš od šeha izum, a onda hoćeš da ti stvari idu, da ti stvari idu dobro u život. Kaže, bježi od mene. Kaže, dolazi mu ovaj taj isti čovjek posle godinu dana i kaže, šeha Fendija, kaže, ja sam dobio dijete, žena rodno. Kaže mu, kaže, da si došao kod mene i ponašao se prema meni kako treba, kaže, žena bi ti se, kaže, rađala dvojke po dvojke. Dala tvar kod tala sad čuo od ove zablude. Međutim, ovo sam čuo od osobe koja je bila tu prisutna. I ljudi misle da ti nekakvi, pogotovo što ove neke stvari mogu imati veze sa sihrom i sa sihrima. Međutim, ljudi upućuju svoju strah, svoj strah i svoju nadu, znači upućuju prema nekom drugom, mimo uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala. I zato vjerni, fala Allahu djelašanu, kojim je Allah šanu se smilovo podar, podario iman, oslanja se samo na uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala. Strahuje samo od uzvišenog, znači oslobađa sebe, svoje srce, svoje, da kažemo, misli. Oslobađa sebe od robovanja bilo kome sam Allahu tabarak wa ta'ala. I to je ono gdje je ponos jednog muslimana, odnosno jedne muslimanke. Je ponos jednog muslimana, jedne muslimanke, a to je zato što su oslobodili robovanja od svega i svačega osim od robovanja uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I zato, znači, ibadet, straha i nade je od najuzvišenijih, najuzvišenijih ibadeta sa kojim robujemo uzvišenom, uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Zatim sljedeći ibadet koji je spomenuo šeheh, da mu se Allah Đalešanu smiluje, to je ibadet tevokkula, ibadet oslonca na uzvišenog Allaha tabarek wa ta'ala. Osnonac na uzvišenog Allaha tabarek wa ta'ala. Islamski učenjaci kada govore o osnoncu na Allaha tabarek wa ta'ala, znači govore mnogo i najljepše što je ovome govorio, govori Ibn Qayyim u svom djelu Medarđu Sarikin i drugi. Međutim, ono što ću vam spomenuti samo ukratko, što je vezano za osnonac, jeste da je osnonac da čovjek pokaže svoju nemoć da čovjek pokaže svoju nemoć i da svoju stvar prepusti Allahu tabaraka wa ta'ala da prepusti uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala, naravno da, da kažem da uloži od uzroka onoliko koliko može. Međutim, ishod svemu tome, ishod svega, prepušta uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala i zadovoljan je sa Allahom tabarak wa ta'ala odredbom. I zadovoljan sa Allahom tabarak wa ta'ala odredbom. Uzvišen je Allah jalšanu wa tavakkulu, u osnovcu na njega govori na mnogo mjesta, na mnogo mjesta u Kur'anu i također Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam sunnatu i došlo je ogr, veliki broj iz reka selefa koji govore o vrijednosti osnovca na uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Od dokaza koje spomenuo šeih jeste da uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže wa ala Allahi fatavakkalu in kuntum minin i na Allaha se osvante ako ste, ako ste vjernici. I kaže, Allah, uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala wa man yatavakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. A je koji se osnovni na Allah, tabarak wa ta'ala, Allah mu je dovoljan. Allah mu je dovoljan. Znači, Allah, tabarak wa ta'ala, ti je dovoljan ako se na njega osnovnici osloniš. I zato još jednom zamisli Allahu robinju, Allahu robe, znači koliki uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala i zamisli da se ti oslanjaš, da se ti oslanjaš na njega, da svoju stvar, svoj ishod, znači svoju nedaću, svoje iskušenje, da prepustiš Allahu tabarak wa ta'ala, da ti Allah želešanu dadne rješenje. Nakon što si uložio uložila šariatske uzroke, znači koji vode, koji vode ka rješavanju ili izlečenju, izlečenju tog, izlečenju tog, izlečenju tog problema. Naravno, ovdje želim da kažem, ukratko i da ukažem, a to je Allah dao svako dobro, da se ibadet, da se tavakul, osnovnost na Allah, na Allah, tabarak wa ta'ala, postiže ibadetom i dovom. Postiže ibadetom i dovom. Znači, od uzroka, od uzroka koje trebaš uložiti e, i čekati, da tako kažem, ishod, jeste da domiš i da mnogo činiš ibadeta. Međutim, pogotovo ovdje želim da kažem i da spomenem vrijednost zikra, odnosno vrijednost spominjanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači, jer uzvišeni Allaha tabaraka wa ta'ala nam je naredio da Allaha djelašanu mnogo spominjemo. Pa tako uzvišeni Allah djelašanu kada govori o zikru i vrijednosti zikra, i e, kaže, ja ihoj ladina amanu zikru Allahe zikran kathira, o vjernice Allaha mnogo spominjite o vjernici Allaha mnogo spominje. I zato vjernik mora da Allaha tabaraka wa ta'ala mnogo spominje. Jer spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala je od najboljih načina čišćenja srca. Da kažemo čišćenja srca od raznih bolesti o kojima ćemo kasnije, o kojima ćemo kasnije, o kojima ćemo kasnije govoriti. I ovdje želim da vam skrenem pažnju na jednu stvar sa kojom treba da se okiti svaki musliman i svaka muslimanka, a pogotovo oni koji, koji krenu putem traženja za nje, a to je da vode računa o nečemu što se zove jutarnji i večernji zikr jutarnji i večernji zikr. Znači, koji poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio zikrovima i dovama Ja sada ovdje neću govoriti koje su nam to uzelo vremena, međutim to možete naći prije svega u onoj maloj knjizi Hisnul Muslim i u drugi, drugoj literaturi, a to su zikrovi i dove koji se uče prije izlaska i prije zalaska, prije izlaska i prije zalaska sunca. I zato, znači, svaki musliman i svaka muslimanka, pogotovo ona muslimanka koja krene putem traženja znanja, mora da se okiti, da se okiti ovom osobinom, to jeste da vodi računa o jutarnjem i večernjem, večernjem ziku. A to je, znači, prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Znači, od Indije pa do zalaska, od pa do zalaska, do zalaska sunca. I ono što želim ovdje da vam skrenem pažnju, a to je da, znači čovjek kada izgovara te zikrove, kada učite dove, da mora da ima jekin, da ima objeđenje, da ima objeđenje u ono što govori. Jer jedan broj islamskih učenjaka spomnije i kaže da čovjek može izgovarati zikrove, međutim da oni ne budu uplodonosni. Da oni ne budu uplodonosni. Zašto? Zato što čovjek nema ubjeđenje u ono što govori i što izgovara. Da nema ubjeđenje u ono što govori i što izgovara. I zato čovjek nekada može da vidi da na primjer da je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se kaže ako prouči ujutru to i to ili navečer to i to neće ga zadesiti, na primjer neće ga ništa zadesiti. Međutim vidi da ga je zadesilo. Zašto? Zato što nije to rekao sa dovoljno jakim, sa dovoljno jakim ubjeđenjem. I zato zikrove i dove koje učiš i koji, e, koji, i zikr koji spominješ, Znači, to mora da prati jako, jako objeđenje. I kao primjer toga ću vam spomenuti, što je zabilo žimam tirmizi u svom sunan, je budavu u svom sunan također, od osmana radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, ko kaže kada osmane i kada omrkne tri puta, bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi še'un fil ardi wala fil samai, wa huva samiju alim. Ko tri puta kaže kada osmane i kada omrkne, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله sa Allahovim imenom sa čim ništa ne škodi na nebesima i na zemlji on se čuje i se vidi ko tu dovu prouči tri puta ujutru i tri puta na večer kaže neće mu ništa nauditi neće mu ništa neće mu ništa nauditi pa spomni imam Kurtubi poznati veliki mufassir kaže ovo je vjerodostojan hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je istinit znači koji je istinit i kaže istinitost i vjerodostojnost ovoga smo vidjeli kako u teoriji, tako i u praksi. Jer kaže, otkako sam, ovo kaže imam Kurtubi, otkako sam čuo za ovaj hadis, njega sam se, kaže, držao. Otkako sam čuo za ovaj hadis, njega sam se držao. I kada bi, kaže, proučio, kaže, ništa me ne bi zadesilo, znači to jutro i to tu večer. Kaže, međutim, jedno mi se je desilo da me jedne prilike na večer u Medini, u gradu Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ujo akrb. Da me ujo akrb. Pa sam se, kaže, setio da taj dan, odnosno tu večer nisam proučio, da nisam proučio ovu dovu. Pa se se sjetio da tu večer nisam proučio, proučio ovu dovu. I zato pogledajte na, na učenjanke kakav je bio njihov, njihov odnos prema znanju, kako su sprovodili praksu ono što su učili i kako su, kako su imali ubjeđenje, kako su imali ubjeđenje u ono, u ono što u ono, u ono što čini. Zatim sljedeće e, vrste ibadeta koje je spomenuo šeheh, znači mi ćemo spomenuti kao jednu, jer je šeheh spomenuo, znači da kažem u, u slijedu kao jednu, a to je znači ibadet ar-raghbata rahbata i khushu'a oni su slični strahu i nad međutim ar-raghba je želja ar-rahba je strah poštovanje a al-khushu' je poniznost a to je da tražiš nešto od uzvišenog Allaha te barek ve taala sa željom da ti to Allah te barek ve taala dadne i da e, isto tako strahuješ prilikom tog traženja da ti uzvišeni Allah dželle šanu ne dadne i da sve to činiš a da si ponizan prema uzvišenim, pred uzvišenim Allahom tabarike u ta'ala. Znači, te tri osobine se zovu ar-ragba, ar-rahba, ar-hušu. Želja, straho, poštovanje i poniznost. I uzvišeni Allah tabarike u ta'ala ovu osobinu spominje, odnosno, u suri Anbiya u 90. maja to opisuje poslanike koji su ga, znači, opisuje u smislu da ih hvali, koji su dozivali Allah tabarike u ta'ala, pa kaže, innahum kanu isari'une fil khayarat. Oni su požurivali učinjenju dobrih djela. Oni su šta? Požurivali u činjenju dobrih dijela wa jedrunana i dozivali su nas. Znači, doveli su nas ragaban wa rahaba i dozivali su nas sa željom i strahopoštovanjem. Wa kanu lana khashi'in i bili su ponizni u toj, u toj svojoj dobi. I bili su ponizni u toj svojoj dobi. Zatim sljedeću osobinu, znači također što je od osobina srca koje je spomenuo ših, rahmatullahi alaihi, jeste al-hašje, jeste strahopoštovanje. Ono je slično prethodno spomenuo osobini straha, međutim strahopoštovanje se zavi, e, zasniva na svjesnosti veličine savršenstva i moći onoga koga se onoga koga se bojiš. Znači, to je razlika od haufa. Znači, al-hašje, strahopoštovanje koje je spomenuo šejh, jeste, znači, strah koji se zasniva na svijesti o veličini, savršenstvu i moći onoga, onoga koga, koga dozivaš. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Baqara u 150. majetu kaže فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِ I nemojte prema njima imati strahom poštovanje, nego strahom poštovanje imajte, imajte prema meni. E, ljudi, znači također ovu vrstu ibadeta, da Allah e, tabarak wa ta'ala e, učini da se proširi znanje Kur'ana i sunnata, upućuju ka nekom drugom mimo Allaha, mimo Allaha tabarak wa ta'ala. I zato vidite da ljudi imaju neke posebne odnose prema raznim turbetima, prema raznim pečinama i tako dalje. Zašto? Zato što su ubijeđeni na neku veličinu i moć ti određenih, ti određenih mjesta. Zatim također, znači taj e, problem, odnosno ta, taj dalale dolazi radi vjerovanja ljudi da mrtvi imaju, da tako kažemo, mogućnost ili moć upravljanja da imaju mogućnost ili moć upravljanja. I zato ste sigurno, znači imali priliku da čujete ili da, da slušate kako kao pod navodnicima došli ne, neki dobri i se ustali iz torbeta ili na primjer u tom turbetu, u nekom turbetu, znači to isto čine dole u znači ostavljaju fol, onaj, vode, vodu i peške da, da dobri ustaje, da sabdesti i tako dalje. I, što jedan, kako se kaže, rekao, kaže, koliko, kaže, ova voda stoji, kaže, kaže, ovaj nije, kaže, u koliko dana možda, kaže, jedan namaz, jed, jedan namaz klinu. Uglavnom ostavljaju vode, ostavljaju peškire, znači misleći, znači da ti dobri ustaju, znači da oni klanjaju, da imaju moć upravljanja i tako dalje, da Allah tebarek ve taala od toga sačuva. Islamski učenjaci kada je u pitanju ova stvar, odnosno kada je u pitanju upravljanje, upravljanje mrtvi, su rekli da je to da je to vjerovanje, da je to kufr u Allaha tebarek ve taala. Jer kao što vam je poznat, odnosno kao što ćemo govoriti kada budemo govorili o vjerovanju sud, u, u, u sudnji dan, a to je da ono da islamsko vjerovanje znači islamsko vjerovanje koje se gradi na Kur'anu i Sunnetu, jeste da čovjek kada umre, da njegova duša znači da njegova duša bude gdje da njegova duša bude u kaburu da njegova duša bude u kaburu i kabur se pretvara u džennetsku u baštu od džennetske bašta ili se pretvara u provaliju od džehennemskih provalija Iako jedan broj islamskih učenjaka kaže da duša vjernika biva u džennetu, da duša vjernika biva u džennetu, međutim da ima veze sa tijelom u kaburu. Jer e, život u kaburu se vraća i na dušu i na tijelu kao što je vjerovanje ahli sunnata ili džamaat. Međutim duše kada su u kaboru, znači svejedno da li bilo da su duše u kaboru ili da su vjerničke duše u džernetu, one nikakve veze nemaju sa, nikakve veze nemaju sa dunjalkom, niti ka, imaju ikakve veze sa upravljanjem. Međutim, iz nekih drugih vjera, pravaca i tako dalje je došlo da duše imaju mogućnost, da imaju mogućnost upravljanja. I zato je došlo da ljudi dove, znači ljudi, da, da upućuju dove onima koji su u kaborojima, da prinose zavjete E, da prinose zavete njima, da upućuju dove njima i tako dalje. I zato su učenjaci, islamski učenjaci, ukazali na ovu zavodu. I među njima su posebno bili istaknuti učenjaci Hanefijskog mezeba, koji su ukazali da vjerovani ubjeđeni, da mrtvi imaju moć upravljanja ili mogućnost upravljanja u pojavama, da je to stvar koja je kufr koja izvodi za Allahove tabarike u ta'ala vjeri. Znači, još jednom ponavljam i kažem da su učenjaci Hanefijskog mezheba ukazivali i rekli da vjerovanje, da mrtvi imaju mogućnost sarrufa, odnosno upravljanja, mogućnost upravljanja ili moć upravljanja, da je to stvar koja je kufr, koja je izvadi za Allahu te bareke ve taala, koja izvadi za Allahu te bareke ve taala vjere. I zato, znači to strah poštovanje koji ljudi imaju prema kaborovima, prema evlijama i tako dalje, znači dolazi iz ovoga i dolazi iz ovoga, iz ovoga vjerovanja. I zato još jednom napominjem, znači da znate kada ovu stvar pojašnjavate, znači da je vjerovanje ljudi kada su pitanju evlije, dobri ljudi, da oni imaju mogućnost upravljanja, kretanja i tako dalje, da je to kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala. Iako je vjerovanje ehli sunnata vel jamaata da postoji nešto, znači da postoje osobe koje se zovu evlije. Ko su evlije? Evlije su ljudi znači, koji su Allahu i tabarak ve ta'ala štićenici. I zato islamski učenjaci kažu da je svaki vjernik, svaki mu'min da Allahu evlija Međutim, neko više, neko manje. I zato je od vjerovanja ehli sunnata wal džamaata, znači da, znači vjernici, mu'mini, da su Allahu je vlija, Allahu štićenici. Allah tabarak wa ta'ala o tome govori u Kur'an kada kaže Ala inna awliya Allahi la khufun alihim ulahum jahzanun. Allahu je štićenici. Oni zaista neće strahovati i neće imati tugu. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Oni koji Allaha vjeruju i koji se Allaha tabarak wa ta'ala, koji se Allaha tabarak wa ta'ala boje. Međutim, vjerovanje da, evlije, znači imaju mogućnost upravljanja i tako dalje, znači pretjerivanje, znači pretjerivanje koje vodi do granica kufra u Allaha tabaraka wa ta'ala. Sljedeća osobina koju je spomenuo šeji, da mu se Allah djelašanu usmilio, jeste osobina koja je zove al-inabe, vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala. I uh, vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala, znači pokajanje i vraćanje Allahu, Allahu tabaraka wa ta'ala i svojim srcem, i svojim riječima, i svojim djelima. I dokaz za to je spomenuo ajeti sura Az-Zumar 54 54. ajet uzišeni Allah tbaraka ve taala kaže: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." I vratite se svom gospodaru i njemu se i njemu se i njemu se predajte. I zato vjernik kada pogriješi Allah vrata Allah tbaraka ve taala milosti su otvorena. I Allah tbaraka ve taala nikada ne zatvara vrata svoje milosti ona onome koji traže da se da se njegova, da se vrata njegove milosti otvori. Čak što više uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala doziva svoje robove sa najljepšim dozivanjem da se vrata njemu. Pa kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Reci ovi koji ste se ugriješili, reci o moji robovi. Pa i Allah Đalešanu naziva svojim robovima. Pa kaže o moji robovi. Znači ovo je dozivanje koji ukazuje na Allahu tabaraka wa ta'ala ljubav prema svojim robovima i da kažemo ljubav da se vrate njemu, njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Kul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Reci o moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi, nemojte gubiti nadu u Allahu, u nadu u Allahu milost. I posle tog ajeta dolazi ovaj ajet koji spomenuo šehi u anibu ila rabbiku aslimu lah i vratite se Allah svom gospodaru i njemu se potpuno, njemu se potpuno predajte. I zato vjerničko srce, kada god pogriješi prema uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala, kada se sjeti Allaha tabarik wa ta'ala njegove veličine, kada se sjeti e, žestine njegove kazne, kada se sjeti džanata i oprosta, znači to srce se vrati uzvišenom, uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala i žuri da se vrati vrati Allahu tabaraka wa ta'ala kako svojim riječima, tako svojim djelima, tako isto i svojim, svojim srcem. Poslije ovoga je spomenuo ibadete koji su, tako da kažemo, otvoreni, odnosno ibadeti koji su vidljivi. Po tih ibadeta jeste al-isti'ane traženje, al-isti'ane traženje pomoći. I dokaz zato je navio šejh na navoj ajet sure Fatiha di uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tebe tražimo pom samo tebe obožavamo i samo tebe tražimo pomoć. Kao što navio i dokaz i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže idha sta'anta fasta'an billah. Kada tražiš pomoć, traži od Allaha. I zato vjernik u svojim stvarima, znači ne traži pomoć osim od Allaha tabaraka wa ta'ala. Naravno, dozvoljno je zatražiti pomoć od čovjeka u stvarima gdje čovjek može da ti pomogne. Znači to se ne smatra da kažemo ovim o čemu mi govorimo. Znači, traženje pomoći od stvorenja u stvarima gdje oni mogu da pomognu, znači to je stvar koja je dozvoljena. Međutim, traženje pomoći od stvorenja gdje oni ne mogu da pomognu, znači to je stvar gdje je upućivanje ibadeta nekom drugom mimo Allah, mimo Allah tabarak wa ta'ala. Kao osoba koja je bolesna, koja traži izlečenje od Allaha tabarak wa ta'ala, međutim, umjesto da traži dovom, ona traži preko nekog kabora ili preko nekog evlija i tako dalje. Znači, to je traženje pomoći od nekog drugog mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Zatim mimo toga ših je spomenuo još dvije osobine, a to je listi'ada wa listi'gatha, a to je traženje zaštite i traženje otklanjanja, od, otklanjanja tegobe. Ome stvari su prisutne, pogotovo kod ljudi koji su da Allah tebare ta'ala sačuva iskušani nekim vidovima bolesti kao što su bolesti sihra, uroka i tako dalje. Gdje, znači mnogim stvarima pri, e, pribjegavaju neispravnim načinima, neispravnim načinima e, liječenja. I u mnogim tim načima liječenja ima dozivanje nekog drugog mimo Allaha tabarik wa ta'ala, prije svega dozivanje nekakvih džina ili nekakvih šeitana i tako dalje. I zato, znači, ali ste ajde traženje utočišta i ali ste gade traženje otklanjanje nego, tegobe se traži samo od Allaha tabarik wa ta'ala. Naravno, od, od, od, odlaženje liječnih u stvarima E, znači u kojima može da pomogne ili onome koji će ti pručiti ruku i to je druga stvar. Međutim, upućivanje pomoći od džina, traženje pomoć od džina, od šeitan, od kaburu, od evlija. Znači sve su to stvari koje, koje su kufru Allah, tabarak wa ta'ala. I zato je bio običaj Arapa, zato je bio običaj Arapa da kada dođu u neku dolinu, kada dođu u neku dolinu, odnosno vjerovali su da svaka dolina, svako mjesto ima ima džine, ima šeitane koji čuvaju, koji čuvaju tu dolinu koji čuvaju to mjesto, znači to gra, taj grad, to selo ili tu dolinu. I to je također prisutno, znači i u nekim našim sredinama gdje ljudi vjeruju, znači da određeni, da kažemo određena bića čuvaju određena, određena, određena mjesta. Pa kaže to mjesto, znači da nije bilo dobrih, da nije bilo vlija, ne bi bilo, ne bi bilo sačuvano. Međutim, sve su to vjerovanje i ko izvodi za Allahove tabare ko ta'ala vjeruju. I zato kao što sam vam rekao, znači bilo je ubjeđenje Arapa da svako mjesto, svaki grad, svako selo, svaku dolinu, da ima džine koji štite, koji štite tu dolinu. I zato je bio njihov običaj kada dođu u neko mjesto da kaže utječem se gospodinu, odnosno utječem se vladaru ovog mjesta, misleći na džina koji vlada, koji vlada ovim mjestom. Pa je, znači, došlo u Kur'anu sunnetu da je traženje te stvari, da je to kufr i širk, والله تبارك وتعالى اذا تزبل جماعه مسلم وصوم صحيح قد خول بنت حكيم ده ده صلى الله عليه وسلم لك من نزل منزلا كو بده كو دوجي هنا كو مستو فكاج اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتنشئ الله نيكو من بطن مريجم وذلا كو غا ستوارا Znači, neće mu nauditi ništa sve dok ne ode ude, sve dok ne ode sa tog mjesta. Znači, ako neko dođe u neku kuću, dođe u neko mjesto, pa prouči ovu dovu, a'udhu bi kalmati Allahi ta mati mi šabrima halak, utječem se Allahom njegovim potpunim riječima od zla kojeg on stvara, neće mu nauditi ništa sve dok ne ode sve dok ne ode sa tog, sve dok ne ude sa tog mjesta. Zatim, također, dvije vrste ibadeta koje, e, koje je spomenuo šeih, e, koje su vidljive, a to je klanje, to je klanje i to je zavjet. To je klanje i zavjet. Klanje, biva samo ima, biva samo radi Allaha tebareke ve taala kao što i biva samo radi Allaha tebareke ve taala i zato je še spomeno dokaz kada u pitanju klanje znači misli se klanje kurbana je e, aj de alvishni Allah tebareke ve taala kaže kul inna salati wa nusuki reci moj namaz i moj obred od nus obredi nusuki misli se na klanje mahya mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin i moj život moja smrt pripada je Allahu tebareke ve taala i namo dokaz je sunneta hadis rabilo džima muslim ode shehni spomeno koga koga zabilježio gdje Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže na'an Allah me debaha li ghayri Allah. Allah, Allah je proklio onoga koji, koji kolje mimo Allaha tabarik ve ta'ala. Također davanje zavjeta nekom drugom mimo Allaha tabarik ve ta'ala je u stvari širka i kufra koji izvodi za Allaha tabarik ve ta'ala Ova stvari, kao što sam e, spomenuo, kao i prethodne, također mnogo vezana za one koji koji, da kažem, su iskušani sa vrstima sihra, džina i e, bolestima od sihira, džina i tako dalje. Jer mi je poznato i znam da neki ljudi, odnosno neki sihirbazi, kada liječe, znači traže od osobe uh, koju liječe da zakolje kurban, da zakolje kurban. Međutim, ne da zakolje kurban ima Allah, tabarika wa ta'ala, nego da zakolje kurban i onda te radnje, te rabote koje se radi, ukazuju da je to, znači, kranje džina radi. Pa kaže, znači, došao mi je čovjek jedne prilike i pričao mi, rekao mi, znači, kako otišao kod jedne žene, tako koja liječi, znači, znači kod sihirbazice, koja mu je rekla da uzme kurban da ga zakolje, da uzme glavu tog kurbana, da ga odnese na haram, po noći i da ga okrene u određeno, da ga, odre, da ga okrene ka određeno, ka određeno pravo. Znači nema sumnje da je ovo klanje radi džina, radi šeitana i da je to stvar koja izvodi iz Allahume i tabarak ta'ala, izvodi iz Allahume i tabarak ta'ala vjeri. Znači, ove vrste ibadeta, znači ovo napominjem i kažem i završavam ovo prvo predavanje, da je ove vrste ibadeta spomenu, da su ovo samo neke od vrsta ibadeta i da je ovo spomenu sa namjenom da kaže da usmjeravanje bilo čega od ovih vrsta ibadeta nekom drugom, mimo Allaha tabarika wa ta'ala, da je to kufr i širk ko izvodi iz Allaha tabarika wa ta'ala, ko izvodi iz Allaha tabarika wa ta'ala bilo. Ovdje također želim da kažem da ove stvari su i takako, znači prisutne kod običnog svijeta, a da to je da ljudi upućuju dove onima koji su u e, turbetima, da također čine seđde onima koji su u turbetima, da misle da određen, određen kamen, određena voda može donijeti, donijeti koriz, da može, može donijeti štetu, znači da ima neku nadnaravnu moć i tako dalje. Znači sve su to stvari kufra i širka prema uzvišenom Allahu tabarak i ta'ala. I naša je zadaća i naša je obaveza da ukazivamo na, uka, da ukazivamo na, takve, da ukazivamo na takve stvari. Međutim, e, knjiga od šeha, rahmatullahi alihi, Kitabu Tevhid, je knjiga koja ovo u detalje pojasnila koja je pojasna sve ove vrste ibadeta koje se usmjeravaju ka nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, a kako je došlo u Koranu i sunnatu suprotno, suprotno toga, odnosno da se smiju upućivati samo Allahu tabaraka wa ta'ala. I ono što želim još ovdje, e, sa čim želim da završim, a to je da ove ibadete koje smo spomenuli, znači kao što je strah, kao što je nada, cijene sestre, to su ibadeti srca. Ibadeti srca, znači muslimani i muslimanka moraju dobro da povedu računa o njima. Da povedu računa o njima. Jer jedan broj islamskoj učenjaka spominje i kaže da svaka bolest koja je vezana za srce, kao što je zavis, kao što je pohlepa, kao što je, da, da je to od velikih griha. Da to nije mali grih, nego da je to na stepenu kebaira, velikih griha. Još jednom napominjem da islamski učenjaci spominju da bolesti koji su vezane za srce, kao što je, na primjer, zavis, kao što je, na primjer, pohlepa, kao što je, na primjer, ružno mišljenje, kao što je, na primjer, omalovažavanje, da su to od velikih griha, da je to na stepenu velikih griha. Kada kažem na stepenu velikih griha, to jeste kao na stepenu pijenja alkohola, bluda i tako dalje. I zato vidite koliko je došlo, e, kolika je došla prijetnja za određene stvari kojima ima mjesto srce. Kolika je došla prijetnja u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko je zrno oholosti, koliko je zrno oholosti kibura. Znači, je li to, je li to mala stvar da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, je li to mala stvar što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, naravno da, da nije. I zato kada pogledamo istinski, kada bi pogledali u Kur'an i sunnet i opis ovih bolesti koji su vezani za srce, tako mi Allaha mogli mi slobodno da kažemo da je čovjeku lakše da mu neko kaže da boluje od te i te bolesti, dunjalučke, medicinske, da boluješ od raka, ne znam čega, nego da boluješ od bolesti koja je vezana za srce, a, za koje je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu ve sellem da je zabranjeno. Kao što je zavist, e, gdje je hasad, gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da zavist jede dobra djela, znači ne samo da je sam po sebi grih, nego jede druga dobra djela, kaže kao što vatra jede, kao što vatra jede drvo, kao što vatra jede drvo. I ono što ovdje želim da napomenem, a to je, znači da svak od nas mora, da svaki musliman, svaka muslimanka mora voditi računa, Allah vam dao svako dobro u svom jeziku, da mora voditi računa u svom jeziku. Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže da će čovjek reći riječ o kojoj neće voditi računa, međutim da će na toga biti bačen 70 godina u vatru. Da će čovjek reći riječ la ilqi biha balen, neće voditi računa o njoj, međutim bit će bačen u džehennem 70, 70 godina. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. A ovdje spominjem jezik, Zato što je jezik dokaz onoga što je u čovjekovom srcu. I zato čovjek mora povesti računa o čišćenju svog srca, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ala inna fil jasadi mudva, idha salaha salaha jasadu kulluhu. Zaista u čovjekovom, dio, zaista u čovjekovom tijelu ima dio koji ako je zdrav, sve drugo je zdravo. Ako je bolestan, sve drugo je bolesno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ala wahi l'qalb. I zato musliman i muslimanka moraju voditi računa o čišćenju svog srca od ovakvih bolesti. A to se postiže ibadetom, e, postiže se zikrom, postiže se domom. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da naša srca očisti i da ga sretnemo subhanahu wa ta'ala, a da on se nama bude zadovoljno. Wa sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح